بس در مورد علما بود و سوار یا اعتراض یا نقد نقد های ویژه بر علما یک قاعده هست حدیث دو حدیث داخل صحیح بخاری حدیث زیاده اما دو تا از اولین میخوریم اول این است که اگر یک انسانی اعمال اعمال اسلامی احکام احکام اسلامی زندگی اسلامی ایمان کل اونها موجود اما اگر اشتباهی رو مرتکب شد خطایی رو مرتکب شد گفته خطا انسان سرزد شد انسان معصوم نیست آیا همون یک اشتباه حاکم بر کل زندگی و خواهد شد یا نه آیا میشه به خاطر یک اشتباه کافر کرد آیا به خاطر یک اشتباه از دین بیرون کرد یا اشتباه قابل توجیه یا قول قابل تعویل هست اگر قرار با باشه هر انسان اشتباهی کرد اشتباه گفت اشتباه رفت اشتباه خورد کافر کنه اسلام بیرون کنیم پس فاتح اسلام خانده شده چرا همه اشتباه میکنن اشتباه بزرگ میکنن اشتباه خطرناک میکنن پس فاتح اسلام خانده شده در حالی که هر اشتباهی حاکم بر زندگی انسان نیست هر اشتباه جوابو هر مسئله نیست به همین سو داخل اسرا مسئله پیش اومده داخل صحیح بخاری حدیث میاد یک روزی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با عمر فاروق رضی الله عنه با هم درگیر شدن اختلاف لفظی شد به درگیری و کشید درگیری لفظی نزاع لفظی بود او وقت صدیق رضی الله تعالی عنو فرمودند که حضرت من مقصرم معافم کن ببخش گذشت بخشش گفت نه اصرار از صدیق اکبر انکار از عمر فاروق اصرار میکرد معاف کن گفت معاف نمیکنم همین تو داشت میرفت دیگه عمر تا این جلو خونهش رسید او دنبالش میدوید حضرت معاف کن اشتباه کردم گفت نه رفت داخل خونه در خونه روی حضرت ابوبکر بست او اوبک صدیق رضی الله تعالی نو چاری نداشت فقط پیش نبی کریم رب در محض نبی کریم صلی الله علیه و سلم نبی کریم از دور دید داشت می اومد حتی ازارش آویزان بود او پراکنده حال بود به بعض نبی کریم دید او اما صاحبكم هذا فقد قامر این إيه رفیق در میگه این إيه اسلینگ درگیر شده مشکل داری به محضی که رسید از اون عمر طاقت ناورد دنبال او ابوبکر دوید به محض رسیدن حضرت او ابوبکر صدیق فورا عمر فاروق رسید حضرت او ابوبکر حضرت معاف کن از اول اصرار از صدیق اکبر الله اصرار از عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ معاف کن بح بله، هست فرمودن که حضرت من مقصرم من اشتباه کردم نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودن هر هل تارک لی صاحبی آیا شما ویلکور هستی رفیق منو ویل میکنی نمیکنید عمر داره او داره اعتراف میکنه من اشتباه کردم من مقصر بودم من اون ناراحت کردم نبی کریم چی میگه هل تارک لی صاحبی آیا برای من ول میکنه او بکر نه زمانی که کل اهل مکه داخل مکه مکرمه گفتن که کذبتا فقال صدقتا کل اهل مکه من تکذیب کرده او با گفت راست داری میگی کل اهل مکه من بیرون کرده او با من با خودش جا داد مردم من ازیاد میکرد او با من نزد خودش میکشید چرا شما داری او با نراحت میکنی چرا داری اون ازیاد میکنی نبی کریم صلی الله علیه و سلم اینجا از ابوبکر صدیق دفاع کرد در حالی که مقصر خود او صدیق هم بود آیا امکان دارد پیغمبر بر باطل دفاع بکنه هرگز کلا و هاشا مقام النبوت بالاتر از این چیزایی اما نبی کریم چرا گفت که ابوبکر صدیق با این همه فضائلی که داره با این مقام بزرگ که وقت داره آیا محل هست انتقاد از آیا هر اشتباه او قابل مؤاخذه هست آیا قابل گذشت نیست ابوبکر نبی کریم اینو خاص درس بده او وقتی طور نیست هر اشتباه قابل مؤاخذه نیست هر اشتباه کسی که با مؤاخذه بشه باید معافش کنید این داخل صحیح بخاری میاد پس هر اشتباه قابل مؤاخذه نیست فورا باید فتوا صادر بشه فورا عالمی کار کرده حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عمد شفی رحمه الله صاحب تفسیر معارف القرآن که ترجمه فارسی حضرت مولانا محمد یوسف کردند از استاد افزاری داخل کلاس فرمودن میگه پدر من به من گفته مفتی اعظم پاکستان کنونی مفتی محمد تقی عثمانی گو نگاه تو هر با قلمت هر چیزی میخوای بنویسی یا بازوه هر چیز میخوای تلفظ بکنی در مورد مردم اول اینو جلو خودت بگذار که اگر الله جل شانه روز قیام از من بازخواست کرد که در قبال نوشتهی که نوشتی ایک طایفه رو متهم کردید جواب داری نه اگر جواب داری در جلوی الله جل شانو عرض کنی بعد اونو بنویس میخوای کسی رو رد کنی انتقال بر مسلمانی بکنی تاخت و تاز بر ایمان مسلمان میخوای بکنی اولی بعد مد نظر باشی آیا اگر الله جل شانو پرسی چرا این کارو کردی آیا جواب قانع کننده که بتون الله جل شانو قانع بشه حاضر نیست بعد این کار تو بکن میگی نصیحت پدر بودی حالا انتقاد بر علما انتقاد بر بزرگان به خاطر هر اشتباه آیا قابل مؤاخذه هستند به طور مثال بعضی میخوان بگن یا نگاه کن مثال بزنی راحت تر باشه فضائل اعمال پر از احادیث ضعیفه یا کتاب فضائل صدقات یا فضائل حج اونجا بحثی از کرامات صحابه شده در اون بحث یه تابعی شده کلمی گفته منحرفانه است در حالی که اون آقا داره قول نقل میکنه کسی دیگه فلانی اینطور فرموده اند به خاطر نقل کردن فلان قول داخل کتابش انتقاد اول به کی برمیگرده به نفر اول برمیگرده نه نفر دوم و اون اول رد کنیم آیا هر قول ضعیف داخل هر کتابی علامت بد بودن خود مصنفه اگر اینطوری به کتاب سی تلمیز باید رد بشه داخل تلمیز خیلی احادیث ضعیف وجود داره احادیث متروک وجود metruk vücud کتاب صحیح Sahih Tirmizi. Dolayısıyla sette has. داخل کتاب سنن ابن ماجہ حدیث موضوع ہے موضوع جعلی حدیث آیا بات بلیم کہ یہ حدیث خود امام ابن ماجہ محل کلام ہے یہ طور نہیں چونکہ فلان کتاب مشکلی داشته پس صاحب کتاب ملامت صاحب مذهب ملامت باشه طور نیست اما کسی انتقاد میکنه پس اول انتقاد میگه به صاحب کتب حدیث داخلی کتاب پر احادیث ضعیف ہے تو داخلی نهان نیست هم این است که علما نقل میکنند این نقد بر صاحب کتاب بر نمیگرده نقل قول اینطور نیست خود شخص هم اینطوری باشه کار اشتباهی پس بنابراین اعتقاد از علما از گذشتگان خود به خود بر اسلامی تیشه بر ریشه اسلامی حدیث بخاری داخل صحیح بخاری حدیثی هست یه شخصی بود بدکار گناهکار پیر شد آجز شد بچه ها شد طلب کرد و آورد گذاشت اونجا گو از شما یک عهد میگیرم اونها از اونها یک پیمان گرفت وعده از اونها گرفت قسم از اونها گرفت قسم چی بود گفت هر هرگاه که من مردم پدر میگی، هر هرگاه که من مردم من بسوزانید آتش بزنید بدن پودر میشه خاکستر کامل پودر شد نصف از اون پودر، پودرها رو داخل دریا بریزید و نصف از اون رو در روز یک طوفان باشه به بعد بریزید که بعد اونها رو بره چرا چون اگر الله جل و قدرت حاصل کرد و بنا زنده کرد اونجا گفت روی کار کرد گناه کار بوده خیر من نیست دیگه همین کار بکنی که نه برن تو الله پر پیدا نکنه همین کار بکنی تا الله دست و بنا رسه راحت باشم از گرفت و عذاب آخرت همین کارو کردن یا آقا مرد اونا سوزاریدن، سوختن سوخت پودر شد مقدار داخل آب ریخته شد مقداری باد مرد الله جل شان دوباره جمعش کرد زندهش کرد چرا این کار کردی؟ تو فکر کردی دست ما نمیرسه؟ یا الله فقط به خاطر چی بوده؟ به خاطر خوف شما بوده ترس شما بوده خاطر کارو کردن گفت برو جنت برو جنت خارج بود الله دستش نمیرسه اگر الله به ما بپرسن از ما بپرسی میگی ما فورا فتوا کفر صادر شد فورا دیگه مهر زده شد خانوش هم طلاقه این فتوا پشترش میره اما چی بود الله جل شانه گفت به خاطر خوف پر کردی تو من کار کردی برو جنت در حال ظاهر چی بود الله نمیتونه من پیدا کنه ای طوری بود عقیدش عقیدش این طوری نبود یا فهمی که من که طوری برم داخل دریا ریخته میشم من باز برده باشه الله تعالی دنبال من نمیگرده خب، ولش کنو با این عقیده کارو کردیم اگر یعنی ما آیات الله بیاری رو زندگی آیات تطبیق بودیم آیات رو قرآن تطبیق بودیم کافر میشه این آیه چی هست چندی آیه بیا ما هذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة روزنامه آمال نامه داده میشه چه خبری دار آمال نامی هر چی کردی بزرگ کوچه جمع کرده اینجا آیه میاد جدگه میاد که از الله جل یک ذره مخفی نمیشه و من یعمل مثقال ذره خیر یرا ذره خیر که میبینی ذره بد هم میکنی شر یرا اون هم میبینی اگر آیات بیان مقابل تطبیق بودیم ما با این آیات میان اون رد میکنن آیا کار همینجوریه نه اینطوری نیست حال تعبیر زندگی پس بنابراین این کار درست نیست فتوا بر هر عالمی کسی کار کرده به خاطر اخلاص کرده بخاطر خاطر دین کرده و هیچ کس هم در هیچ فکری در هیچ مکتبی کارهای غرضی نیستن کسی صاحب فکری بوده خاطر پیشرفت اسلام کرده پس بنابراین اول شخص او ملامت نیست هم بعدی ها که میخواد رو بغیب تازد اونا ملامت میشه